Apirilak amaika ditu, gaur esteguna da, eta hau berrion albistegia duzu. Berriozar irratiaren albiste emankizuna. Kiliki elkarteak berriro antolatu ditu zuatzako udaleko kanpaldiak. Zuatza irla arabarrean ospatuko diren udako kanpaldietan parte hartzeko izena emateko epea apirilaren amazazpian hasiko da. Urrengo eguneetan apirilaren emezortzian eta emeretzian ere luzatuko da epe hori eguerdiko amabietatik ordu batetara eta arriatxaldeko seietatik zazpi terdietara kulturgunean. Kanpaldiak abuztuaren bostetik amaikara eginen dira lehen ezkuntzako, lehen maiatik seigarren maiara arte eko umeekin eta eunda berrogei euro balio du. Argibide gehiago behar izan ez gero, ondoko elbide elektronikora idatzi behar duzue mezu bat. Kiliki berria abildua gemail.com Kiliki berria abildua gemail.com Eta orain, asteburu honetarako itzordua ditugun itzordua gaipatzera goaz Sajarari buruzko zineforuma antolatu dute. Berriozarko Sajararen aldeko lagunak izeneko elkarteak, Berriozarko udalaren laguntzarekin Sajararen aldeko elkartasun egunak antolatu ditu gure herrian. Atzo hasi ziren jardunaldiak e, jendetsua izan zen hitzaldi batekin. Ilaren amabian, hau da, bihar bertan ostiralarekin Sajarari buruzko zineforuma antolatu dute erdaraz, kulturgunean arriatxaleko sortzi terdietan. Eta larun batean berriz, jaigiroa izanen da nagusi. Arriatxaleko seietatik aurrera, aur jokoak eta talerrak eskainiko dira, Euskal Herria plazan, zazpi terdietan, popi eta zarriatrako paliazoek ikuskizuna emanen dute, eta bukatzeko iluntzeko bederatzi terdietan, elkartasuna faria eta animazioa izanen dira gozagai, zulu alai elkartean. Tiketak salgai dituzueia da, gloria okindegian, eta herria zein kale berri tabernetan. Institutuko ikasleek bertso bazkari antolatu dute. Apirilaren amairuan, Zuloalai elkartean Berriozarko Institutuko de ereduko laugarren dbh eh, ikasleek antolatutako bertso bazkaria izanen da. Beraz, larun bat honetan. Kurso amaierako ikasketa bidaia egin alizateko bideratuko da ateratako diru apurrean bertan eneko laskozek eta julen zelai eta bertsolariek arituko dira bertxotan. Sarrerak herria eta kale berri tabernetan egonen dira salgai, zortzi eurotan langabet, eh, langabetu eta ama eurotan lana dutenentzat. Ostiralean berriozar eta ezkabako toponimia argazki realdaren sari banaketa eginen dute. Iruñe herria ezkaba mendiari begira jardunaldien baitan antolaturiko berriozar eta ezkabako toponimiaren inguruko lehenengo argazki raliaren sari banaketaz ari gara. Ostiral honetan eginen da bihar bertan apirilak amabi arretxaleko zazpiterdietan kulturgunean. kulturgunean. Ba, salai duoren kontzertua ospatuko doa larun batean. Kontzertua bi zatitan banatuko da lehenengoan, ba, duok parte hartuko du, ibai toribio trompeta jolearekin, eta ane perrigo, ba, piano jolearekin e, bi e, lagun hauek osatzen dute bi ikotea. E, bi piatzola eta bolinen obra ezberdinak joko dituzte, beraiek egindako moldaketekin. Bigarren zatian, lore amenabarrek akordeo hilariak joko du estilo ezberdineko obrak joaz, ba, Bach, Eskarlati, Krasnava, Semionov, Kusiakov, Riachmaninov eta Sarasate. Egitarau hau apirilean kuenkako lehiaketa batean ere joko dute. Kontzertua larun bat honetan izanen da esan bezala apirilaka amairu arriatxaldeko zazpietan entzunaretoan. Berriozarko udala antolatzen du eta sarrera bi euroko prezioa dauka. Apirileko feria ospatuko dute asteburu honetan Loskubas elkartean. Asteburuan Rozioko giro tipikoa edukiko dute Loskubas elkartean. Izan ere, larun bat honetan bertan Arriatsaleko 6etatik 8etara Rozioko talde baten emanaldia izanen da. Igandean Zalgurdian zaldiz tiratutako gurdian ibiltzeko aukera izanen da elkartearen egoitzara hurbiltzen direnentzat eguerdiko 12etatik aurrera. Eta orain prentsa digitalari repasoa emateko unea eritzi zaigu, Jon, zer dio gaurko prentsa digitalak? Eh, ba, gaurko honetan mm, korrupzioa ustelkeria kasuak eta, bueno, ba... Ia egunero bezala. Ia egunero bezala, hori esan behar nuen. Eta berria egunkariarekin hasiko dugu gaurko errepasoa. E, presoen aldeko ekitaldi batean parte hartzeagatik auzipetutako petutako atarrea absolbitu dituzte, hori da lehroburu nagusietako bat eh, atarrea bihar horien artean tartean alkatea bera e, kirio gaztearena. Nafarroan ere politikarien etxeetan ezingo dira eskratxeak egin eskratxeak badakizue, eh, konzentrazioak, eh, protesta konzentrazioak dira, bai alderdien egoitzetan, baita politikarien etxeen eta lantokien aurrean ere desjabetze edo etxe, kaleret, etxe kaleratzeen gatik protesta egiteko. Eta orain ba, ezagunago zaigun beste kontu bat, e, ustelkeria, bartzinak dio, kaneko dirusarien auzian ez dagoela ustelkeriarik. Bueno, horretan utziko dugu. Red Elektrika de España enpresak tramitatu du goi tensioko linearen proiektua. Diario de noticias hartuko dugu eskuartean segituan, Sanzek, Barzinak eta Mirandak ezagutzen zuten banka zibikak kanentzako zuen arriskua. Arrisku hori jakin da ere aurrera egitea erabaki zuten. Auskalo, akaso dieta eta mozkin eh, potoloak ez, eh, eskuratzen zituzelako horrekin. Eta elkarrizketa bat, Javier Eneri zarartekoari egin diotena. Zera dio Javier Enerizek, etxe bizitza ordainean ematea legez arautu behar da, baina baina bitartekaritzetan lortu daiteke. Beraz, e, irten bidea, etxe, jabet, etxe desjabetzen eh, arazoaren eh, irten bidea eskuartean izan dezakegu, baina askotan ez dute aplikatu nahi. PSNek uraren gerriarekin mehatxu egin du Ebroko Konfederazio Hidrografikoak ez baditu bere eskumenak onartzen. Eta hezkuntza kontuak, eskola publikoak, ezitzaileak, ikasleak eta gurasoak greba orokor batera deitu ditu. Azken lerro buru bateren, abarmendu nahi dugun, diario de notizia segunkarian, bidaitxarte kartel bat, santuaren erretratu bat, iruñeko plano bat edo zezena, sanferminetako txapelketako karteletan. Beraz, hau ere, urtero bezala. eta gara egunkariarekin jarraituko dugu barzinak dio ez dagoela ustelkeriarik dietak deklaratu zituelako. Atarrabian presoen omenezko ekitaldi batean parte hartzeagatik auzipetutako lagunen aurkako auzia artxibatu dute eta goi tensio lerroaren aurkako borrokak Iruñeko Gaztelu Plaza hartuko du izan ere informazio eta kontzientziazio egun bat ospatuko dute larun bat honetan Iruñean goi tensio lerroren kontra e, ekonomiak eh, labek dio baliabide nahiko daudela jendea pobrezian bizitzera ez kondenatzeko hori eh, labek esan zuen iruñean egin zuen asamblada batean. eta diario de Navarrarekin amaituko dugu gaurko errepasoa Barzinaren presentzia Nafarroako gobernuan ezbaian jarriko du Roberto Jimenezek ezbaian jarri bai baina zentsura mozioa defendatu ez Barzinak dio ustela dena ezin dela politikan aritu eta bueno ba ez dugu komentariorik <laughs> eginen e, eh, lerro horren inguruan eh, ere segurtasun kutxen salmenta euneko hogeita bostigo da bankuekiko mesfidantzagatik eta lapurreten beldurriagatik eta eguraldiari buruz eh, mintzo zaigu diario de Navarra bere azken lerro buruan euria gaur itzuliko da baina asteburuan eguraldi ona izanen dugu. Oso ongilon eta orain eh, e, egindako irakurketa honen ondorioz eh, eta azken, eh, aipatu duzun azken gaiarekin lotuta, eguraldiaren e, zera, prebizioa emanen dugu. Beste fronte batek bete betean eh, eragingo digu zerua estalita egongo da eta euria egingo du. Beraz ekuraldi goibela eta umela izango dugu egun osoan. Goizean e, ego eh, mende baldeko haizearekin jarraituko dugu eta temperatura nahiko atsegina izango da, baina arratsaldean ipar mende baldeko e, aldatuko da eta orduan freskatzera egingo du. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago dato zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko e un.zortzian edo orduero Interneten eguzki plaza.neten.